But anyway, this one. We clean it up later. You can, can you put it here? Hmm? Dear Dhamma friends, we are going to have the talk today. May everyone get settled down and give the consent with three times. Sadhu, sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. Wir haben heute Abend wieder um, den Vortrag. Also wir kommen jetzt alle runter in der traditionellen Form wieder, weil das jetzt mit dreimal Sadhu, Sadhu, Sadhu. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ කතමෝ ච භික්කවේ භවෝ තයෝ මේ භික්කවේ භවා කාම භවා රූප භවෝ අරූප භවෝති අයං උච්චති බික්කවේ භවෝති තී Dear Dhamma friends, we are now on the third day or in the third sermon along this uh, series and for the whole series we have taken Paticca Samuppada Vibhanga Sutta and day by day we are proceeding along the sutta. Liebe Dhamma-Freunde, wir sind jetzt am dritten Tag in der Serie angelangt ähm, zu diesem ähm, bestimmten Sutta, dem Patitja Samuppada Vivanga Sutta, ähm, was wir uns ausgesucht haben jetzt ähm, für die Serie und ähm, jetzt ähm, geht es weiter damit zum dritten Mal jetzt an diesem Abend. In this series I am following a special method. That means in the 12 links you find in this sutta, I try to see the relationship with the first and the 12th link, second and the 11th link, third and the 10th link like kind of a relationship. So therefore, while you are following the course, pay attention to this reason also. Also wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, dass wir bislang besprochen haben und ähm, jetzt ähm, bitte ich, äh, dass er da jetzt ähm, auch nochmal besondere Aufmerksamkeit darauf legt, den Zusammenhang, äh, den ich herstelle zwischen der ersten Verbindung und der zwölften Verbindung, der zweiten und der elften, der dritten und der zehnten, also so auf diese Weise ähm, da auch äh, dabei darauf zu achten. to summarize the last two talks and to find a opening for today's one, I'd like to start with the most obvious reason that is the suffering on the world that is being explained as the old age, diseases, death, pain, lamentation, despair and the whole series of suffering, that's the starting point of the sutta. Um das nochmal zusammenfassen, ähm, zu sagen, was ähm, in den ersten ähm, beiden ähm, Vorträgen zur Sprache gekommen ist, ist, ähm, dass das Grundlegende hierbei, da geht es ums ähm, Leiden. Und zwar mit dem Leiden, das hat damit zu tun mit der Krankheit, mit den Schmerzen, mit der Verzweiflung, mit dem Alterungsprozess und ähm, äh, das alles, was damit im Zusammenhang steht, das ist ähm, der Grund, das ist die, die Basis, ähm, wovon dieses ähm, bestimmte ähm, Sutra die Abhandlung macht. Uh, it need, ne, need, need no any much of elaboration. everyone understand age, old age, diseases, death, soka parijeva dukkha domanasa are unavoidable suffering. So each and every worldlings are finding ways out uh, to get rid of the suffering. In that sense, we all are the same. Man braucht das jetzt gar nicht weitergehend auszuführen, also außer nochmal zu erwähnen, dass das Leiden, das hängt mit ähm, Älterwerden, der Krankheit und dem Tod zusammen. Und äh, das ist bei jedem Weltling sozusagen der Fall, dass äh, da jeder versucht, einen Weg aus diesem Leiden herauszufinden. In order to get rid of this existential suffering, the ways we find is different from one, from one person to the other. Um dieses existenzielle Leiden loszuwerden, ist, äh, diese Wege, äh, die Art und Weisen, die wir finden, die äh, sind von Person zu Person anders, unterschiedlich. The Buddha gave unanimous single reason and we are so ignorant to that particular reason. Und äh, der Buddha, der hat ein ähm, ja, einstimmigen ähm, bestimmten Grund äh, gegeben dafür und wir sind das so unwissend, ignorant gegenüber dieser Ursache. The simple fact the Buddha revealed is for this whole gamut of suffering, the unavoidable single cause is the birth die einfache Tatsache, worum es ähm, geht, äh, dem Leiden, wo das herkommt. Und der ganz, ganz einfache Grund hierfür ist äh, die Geburt. But not a single human being, worldling, is happy to accept that fact. Aber nicht ein einzelner, einziger Mensch, ähm, ähm, ein Weltling sozusagen, ist bereit, diese Tatsache zu akzeptieren. That is what you call, according to the Buddhist terminology, Ignorance or Avijja. Das ähm, bezeichnet man nach buddhistischer Terminologie als Unwissenheit oder Avijja. The irony in this game is we are happy with birth but not happy with old age, sickness and the death. Die Ironie in diesem Spiel ist, wir sind froh und glücklich über die Geburt, aber gar nicht glücklich, was äh, das Krankheit, Altern und den Tod angeht. we throw birthday parties, but will not be happy for our death. Wir schmeißen da Geburtstagspartys, aber sind nicht glücklich, was unseren Tod angeht. Even some Buddhist circles also now have birthday parties. Selbst in gewissen buddhistischen Kreisen gibt es inzwischen Geburtstagspartys. So leave that aside. Suppose someone is ready to accept theoretically the birth is the root cause for old age, disease and suffering, can he avoid that particular birth is a responsibility of the Buddha. Also um das mal beiseite zu lassen, nehmen wir mal an, jemand ist in der Lage und bereit, das zu akzeptieren, dass diese Wurzel Kernursache für die Krankheit des Alters und der Tod der Geburt äh, die Geburt ist, um, what's the last part again? That's the responsibility of the Buddha to show, even if you wish to recognize the birth is the root cause, how to deal with it. Dann ist das die Verantwortung des Buddhas, selbst äh, zu wissen, dass man äh, da jetzt weiß, okay, die Geburt, das ist ähm, die Wurzelursache des Ganzen, dass man sich dann aber auch darum zu kümmern hat even for the Buddha, there is no overnight answer. There is no overnight single fact or golden formula. It's a series of action called chain of actions. Selbst für den Buddha, da gibt es nicht einfach mal so eine schnelle Blitzantwort oder irgendwie eine schnelle Lösung oder so. Das ist ähm, das Ganze, was damit reinspielt, das ist eine ähm, Kettenreaktion, ähm, eine Kettenhandlung sozusagen. So in this uh, chain action or chain reaction, one has to start from the birth or jati and one has to work behind. That is the way we call Paticca Also was mit dieser Kettenreaktion, und der Kettenhandlung, was das ähm, auf sich hat, ähm, das, ist, das fängt mit der Geburt an, mit Jati und ähm, muss dann sich zurückarbeiten. Und das ist das, was wir als Paticca Samuppada bezeichnen. So today we are going to take a step back. What is the root cause for the jati? Heute also werden wir einen Schritt zurückgehen, um herauszufinden, was ist diese Kernwurzelursache für dieses uh, Jati. The, namely, it is called bhava, becoming, or the uh, bhava means becoming or existence. Also dieser, dieser Begriff ähm, Baba, also das bedeutet entweder entstehen, ähm, werden oder ähm, Existenz. So if you are appreciating becoming, if you are appreciating the existence, wherever you may be, even disappear from this end, the appearance of the in the next end is happening because it's a kind of a field that Einstein understood when uh, Uh, con the quantum is disappearing from this end, it has to appear in the other end because we are in a uh, field, so to say. Also wenn du das ähm, schätzt, wertschätzt, diese Tatsache von der Existenz und dem ähm, Werden, diesem Entstehen, dann, ähm, also wenn wir das entsprechend verstehen, also wie der Einstein, der das Quantenfeld, ähm, der das entsprechend ähm, da ähm, gesagt hat, dass ähm, wenn das auf der einen Ebene verschwindet, dann ist das ganz natürlich die Tatsache, dass das auf der anderen Ebene dann entstehen muss. So understanding this field, it's a kind of an energy field, called that is becoming or existence, is uh, a great task for a commoner. So that is the way, that is what Buddha is going to teach by handling this, by explaining this Bhava or Existence. Also dieses Feld zu verstehen, also ist so eine, eine große Aufgabe praktisch, um, wenn man sich mit der Existenz oder dem Werden, Entstehen da auseinandersetzt und das ist um, was um, Buddha da entsprechend das Bhava bezeichnet. could you repeat the last one again? The, as far as you are in the Bhava, the jati is unavoidable the Buddha is going to teach you how to handle this Bhava. Also sobald man im ba Bhava drin äh, ist, ähm, da wird also da wird ein, äh, der Buddha einem beibringen, wie wir, wie wir mit der ähm, Jati ähm, umgehen können. Before the Buddha, there were a lot of other teachers, but no one thought we can understand the Bhava or we can go, we can exceed the Bhava also vor dem Buddha, da war eine Menge andere Lehrer, aber wir haben da nie so verstanden, wie wir da aus dem Baba rausgehen oder das überhaupt verstehen können. They were frightened and they thought that is the omnipotent, omnipresent God or Brahma or any other kind of thing. They never thought the human mind can understand that field. die hatten Angst davor. Die haben gedacht, das kann nur ein Allwissender oder Brahma oder irgendwie verstehen. Die dachten nie, dass das ein normaler Menschenverstand verstehen kann. So here the understanding of this bhava or this existence is not to indulge it, but, but to see through it. Also hier, das Ganze, worum es geht mit dem Baba, mit dieser Existenz, ist nicht, sich darin zu verlieren, darin zu ähm, gehen zu lassen, sondern das Ganze zu akzeptieren. So the Buddha explained bhava has three facets, kama bhava, rupa bhava, arupa bhava. That means the sensuous sphere and then form sphere and the finer forms or finer material form uh, sphere. Um, der Buddha hat erklärt, dass es da um, drei Formen von gibt. Um, three, say, three kinds of bhava. Also drei ähm, Sorten von Bhava. Rupa bhava, uh, sorry, karma bhava. Also karma bhava. That means sensual sphere. Und das ist die, it, it means sensual. Also ah, das Sinnliche, das ist die sinnliche Ebene. And beyond that there is a bhava called Rupa bhava, that is the forms. Und dann ist Rupa bhava, das sind die Formen. And still beyond that there's a arupa bhava called a finer material or formless sphere. Darüber hinaus ist Arupa Bhava und das sind die feineren, die subtileren um, Formen, die darüber hinausgehen. So now I would like to draw the attention from the early part of the Patichamapada as far as you have ignorance, you are on fabrication or you are in formation, you are making willful action. Also ich möchte jetzt nochmal zurückgehen auf die, den früheren Teil, also von der Paticca Samuppada, solange da Unwissenheit da ist, ähm, dann, dann äh, stellst du Formation oder du bist da in, diesem, äh, in dieser Handlung vom Willen heraus. This is called Avijja Paccha Sankhara, ignorance make the root cause for your volitional activities to start. Und das äh, wird gesagt, dass ähm, also Avicca da diese Wurzelursache ist ähm, für diese ähm, ähm Handlungen vom Willen her. So as far as you have avijja, you are ever going on volitional activities, willful activities, determinations, wishfulness, erring into some parts, rejecting of the other parts, like that all the actions are nothing but due to your ignorance. Solange da Vichad da ist, das sind all diese Handlungen, die du begehst, äh, die gehen vom Willen heraus, die gehen aus diesem ähm, Handeln, aus diesem ähm, Will, äh, Willen heraus und äh, das, das, das ist das Einzige, was du dann eben kreierst, ist das ähm, Avicca. So if you wish to tackle either from in the terms of power existence or wish to tackle in the form of your volitional activities or willful activities is called restraint. Also wenn du das entsprechend angehen willst, was äh, deine Aktivitäten angeht, von dem Willen heraus ähm, und äh, dann ist das Einzige, das was du dann machen kannst, ist ähm, dich in Zurückhaltung zu üben. So these as far as there are three kinds of bhava, there are three kinds of restraint. Also weil da drei ähm, Arten von Bhava da sind, das sind drei Arten von Zurückhaltung da. Whenever you are restrained, that means you are restraining your willful activities, your volitional activities, and your determinations, everything, That is also easily we can see in three tires or three layers. Also wenn du da in dieser Zurückhaltung bist, also du, kannst du dann deine Aktivitäten dann entsprechend äh, reduzieren, was äh, das aus diesem bewussten Willen heraus dann geht. Und äh, das äh, passiert in drei ähm, Phasenstadien. The Sankara-wise or the formation-wise, there are three layers bodily formation, verbal formation and mental formation. Also was die Sankaras angeht, äh, da gibt es äh, drei Schichten und zwar einmal die, die körperlichen Formationen, ähm, die verbalen Formationen und die mentalen Formationen. So in meditation, whenever we apply this theory into our day-to-day -day practice like as meditators, we have to understand in meditation what we do on experimental basis is try to do away with all the kind of willful action and there is a methodology to follow in order to gain results. Also in der Meditation, was wir da verstehen müssen, ist, dass wir all diese ähm, Aktionen loswerden wollen aus diesem Willen ähm, heraus und äh, das ist äh, das, was wir da in der Meditation bearbeiten, um das ähm, loswerden zu können. So there, is a very important uh, aphorism or very important norm you have to understand. You are never restraining something happening. You are only restraining what you are doing. Also da ist etwas ganz Wichtiges, was es zu beachten gibt. Ähm, da, du hältst da nie irgendwas ab, was ähm, da ähm, passiert, sondern du hältst da etwas zurück, ähm, was du tust. Whatever happens, whatever coming along your way, you must be non-reactive, you must be unassuming, you must be choicelessly be aware That's a part and parcel of this mindfulness. Also was da passiert, was dir da auf dem Weg begegnet, du musst da einfach ähm, dem gegenüber nicht reagieren. Du musst da in dieser ähm, wahllosen ähm, Bewusstheit sein und das entsprechend so ähm, geschehen zu lassen. Whatever we do, physically, verbally, mentally, in willful way, conscious way, that's all Buddha is asking us to restrain in a systematic way. Was immer wir auf ähm, physische, verbale oder mentale Art und Weise tun, und zwar in bewusster Art mit dem Willen, da bittet uns ähm, Buddha, dass wir das eben auf diese Weise entsprechend, dass wir uns damit zurückhalten. Among the Buddhist circles, the Sila Sikha that is to restrain in physical and verbal aspect is very famous. Und in buddhistischen Kreisen, also in die Sila, Sikha, und zwar das, um, ähm, da geht es darum, da sich mit moralischen um, ähm, Dingen, dass man sich da zurückhält, das ist da sehr berühmt in den Kreisen. This is what we call Buddhist culture. or gentlemanship or civilization. Das ist das, was wir als buddhistische Kultur oder die Art der Gentleman oder eben als Zivilisation ähm, bezeichnen. Is the starting point. Das ist der Anfangspunkt. Once that is accomplished, then he or she has to go for concentration training. sobald das vollendet ist, dann muss die Person dann zum Konzentrationstraining übergehen. So the Sila Sikha, the restraint regarding your morality is almost parallel with the restraint in the sensuous sphere. Also Sila Sikha, was mit der Moralität zu tun hat, mit der Zurückhaltung, das ist fast parallel mit der Zurückhaltung dann der, auf der sinnlichen Ebene. So whenever you are going to the concentration training, that's also parallel with understanding about the material form of your life or material uh, stand in your consciousness. Also was immer, wann immer du dann übergehst da mit dem Konzentrationstraining, dann hat das auch mit der materiellen Ebene, mit dem materiellen Standpunkt in deinem Leben da zu tun entsprechend. Let me give me little elucidation there because it is very important for most of the questions yogis are asking. Also ich möchte das Ganze nochmal etwas weiter ausführen, weil das sehr, sehr wichtig ist für all diese Fragen, die Yogis so stellen. If you do not take refuge, if you do not take the pivot of a matter, if you do not apply your mind again and again to an object of matter, you can't do away with sensuous pleasure and sensuous thinking in your consciousness. Also wenn du da keine Zuflucht nimmst, wenn du da nicht wegkommst um, ähm, um, von der um, ähm, Materie, nicht darum kümmerst, dann kannst du das nicht loswerden, dieses sinnliche Vergnügen. Das geht dann nicht fort. So whenever you are uh, restraining your, uh, through your morality, your consciousness getting more and more familiar with the matter or your primary object or uh, object of meditation. So that changing from sensuous sphere to the matter, matter form of sphere is what you call concentration meditation. Also wann auch immer du dich da noch mehr vertraut ähm, machst, ähm, could you repeat that I'm repeating. When and where our consciousness is leaving sensuous sphere and get into the matter form or form sphere, we have to take refuge of a object of meditation. We have to take uh, form, body, breath, rising and falling, or left and right, whatever may be the form object of meditation, then only your consciousness can shift into the sensuous sphere to the uh, matter form. Still difficult. I am repeating. Uh, when the uh, consciousness is thoroughly uh, mingled with sensuous sphere, that is what we call non-meditators, it is very difficult to bring into the religious part, difficult to take it to the uh, meditative part unless otherwise you take a primary object. Also wenn die Bewusstheit da in diesen sinnlichen Sphären drin ist, dann ist das ganz schwer da rauszukommen, es sei denn, man nimmt da ein primäres Objekt um, ähm, als Meditation. So when and where you try to take your breath maybe, your sitting posture maybe, your walking posture maybe, your left and the right maybe, whatever the material, the matter, whatever the object, so much so your consciousness is not with the sensuous sphere, but with the form sphere, matter sphere. Also wann immer du da deine Körperhaltung nimmst oder den Atem oder was auch immer du da als primäres Objekt der Meditation nimmst, ähm, in dem Fall ist es dann so, dass äh, du dann nicht bei diesen sinnlichen Sphären oder der Sphäre der Materie dann bist. So meditators find it very difficult because they have been indulging in sense fear, sensuous pleasure, since unknown time, so immediate it is difficult to shift from the sensuous fear to the matter form, something like the breath or something like your sitting posture or something like your walking posture. So that is the difficult part we face in the early part of our Residential Retreat. Also Meditierende, die finden das ganz schwierig, aus diesen sinnlichen Empfindungen, Wahrnehmungen rauszufinden, weil sie sind das so gewöhnt, da ständig in der Materie zu sein. Das sind ähm, diese Sachen, die wir gerade zu Beginn des Retreats da, womit wir uns befassen ähm, müssen. Und äh, dass da praktisch der Fokus erstmal auf, das, auf die Position, ob das Sitzen oder das Gehen oder eben auf dem Atem liegt stattdessen. if the yogi is really understanding the, the tactics or the methodology Buddha is giving, he or she must never complain about the bombarding thoughts, pain, sounds outside coming, but instead must understand how much time he or she can spend on the breath, spend on the bodily posture, spend on the walking posture. More and more you take refuge of the matter so much so the sensuous frustration and the problems will be reduced. Also wenn der Yogi das wirklich versteht, was da der Buddha vermittelt, um, ähm, da wird er sich um, ähm, immer mehr uh, darauf konzentrieren, was um, ähm, mit der Haltung ist, mit der Körperhaltung, mit dem Atem immer mehr und äh, so dass er dann wegkommt von den Schmerzen oder den Gedanken oder alles was mit diesen sinnlichen Empfindungen zusammenhängt. So as a beginner, whenever you give a chance uh, within a one hour of sitting, thoughts pertaining to the sense sphere and thought moments pertaining to the primary object definitely it is more thoughts moments are with the sense sphere. Less and less thought moments are with the primary object. It is common for each and every yogi. Also ganz zu Beginn, da ist es ganz natürlich, dass da immer mehr Gedanken noch eher bei den Sinnesempfindungen verweilen als ähm, bei den ähm, Primärobjekt. Das ist am Anfang einfach der Fall, dass da weniger um, Gedanken auf dem Primärobjekt dann So, given that situation, your skillfulness must be to see how much thought moments you can increase on your primary object, then making complaint on the sensory, sensuous thought moments, uh, that must be your um, outlook, that must be your way of ähm, observation. Also das, der, der Fokus ähm, sollte dahingehend sein, dass ähm, man sich dessen bewusst wird, dass man immer mehr ähm, da den Fokus auf das Primärobjekt hält und immer weniger dann auf diesen Sinnesempfindungen ähm, etc. davon dann wegkommt. Even if you are in the general understanding, your thought moments with the primary object is increasing. Still if you are talking about the disturbances, you are misleading your meditation. Selbst um, ähm, wenn du da in diesem primären Objekt um, ähm, drinne bist, was die Meditation angeht, wenn du aber dann noch äh, davon redest, ähm, von diesen ähm, anderen Sinnesempfindungen etc., dann führst du die Meditation auf Whenever you are mm, positive, whenever you are uh, happy to express your increasing thought moment of mindfulness, that's the way your skillfulness. But the trick of the mind is, magic of the mind is, even the thought moments on the mindfulness increases, you become talkative, you become uh, fault-finding, and gossiping about the sensory fear, sensory thought moments, that is your ignorance. Also wann immer du da glücklich bist und zufrieden und positiv, dann ähm, erhöht sich dann ähm, das ähm, mit der Achtsamkeit, dass du immer mehr in diese Richtung gehst. Aber selbst wenn das ähm, der Fall ist, wenn diese erhöhte Aufmerksamkeit und Achtsamkeit da ist, ähm, da wirst du feststellen, dass der Geist, der da sehr trickreich veranlagt ist, der dich dann einfach dazu verleitet, dass du da ähm, Klatsch und Tratsch und da versuchst, irgendwelche Fehler aufzuzeigen und so weiter und so fort. I am repeating because it is very important. As a beginner, even though if you are skillful in increasing the thought moments of the mindfulness, there's a tendency you to make stories, you to make for, uh, the fabrications, finding fault with the sensuous thought moments, that is, the, your, that is what you call your ignorance. Also ich wiederhole das nochmal, weil das ganz, ganz wichtig ist. Also gerade für den Anfänger, wenn du da deine Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit da erhöhst, dann ist das so, dass du dich da wiederfinden wirst, wie du da Geschichten erfindest und da mal wieder mit diesen sinnlichen Wahrnehmungen ähm, befasst. The duty of the teacher is to show this to the yogi whenever he or she is making complaint, asking again and again, leave aside the complaint, leave aside the fabrication, leave aside the storytelling. Is your time is more uh, with thought moment of mindfulness or thought moment with the primary object and that is the question here we are making to enlighten the yogi amidst of all the sensory thoughts still you are managing to increase the number of thought moments in mindfulness Die Pflicht des Lehrers ist, wenn da eben so ein Beschweren auftaucht und oder Klatsch und Tratsch oder irgendwas in der Richtung ist, dass da der Yogi darauf hinzuweisen ist vom Lehrer, ähm, dass diese Achtsamkeit immer wieder der Fokus darauf, dass sich gar nicht darauf eingelassen wird, beziehungsweise der Hinweis erfolgt, du bist da in irgendwie Geschichtenerzählerei oder erfindest das Sachen ein bisschen, diesen Sinneswahrnehmungen verfängst du dich ähm, und immer wieder darauf äh, zurückzuweisen, ähm, dann zur Achtsamkeit jeweils immer wieder zurückzukehren, um diesen Gedankenmoment dahingehend ähm, zu erhöhen, zu erweitern. That is because you have sati, but you don't have sampajanya. Also das ist, äh, weil das liegt daran, weil du hast sati, aber du hast nicht sampajanya. You know that mindfulness is catching, but you are not appreciating the same thing. Du weißt ja, die Achtsamkeit, die, die um, hat da sehr wohl um, eine Auswirkung, aber du schätzt das Ganze nicht. There is an invariable support from the teacher or the uh, interviews or in the discussion to enlighten you amidst of all the distractions, all the disturbances. Your mindfulness is catching, and that is the way we call uh, kamatahan suddha karna or interviews or the discussion. Und es ist eine ganz wichtige Aufgabe des Lehrers, dich da entsprechend aufzuklären und dich da ähm, einfach immer wieder ähm, da in diese Achtsamkeit zurückzuführen und dahingehend die Bewusstheit anzuregen. And that's which sutta. And that is why the discussions are important. And equally talks like this are very important for your practice. Und deswegen sind die Diskussionen so wichtig und da sind solche Vorträge oder Gespräche genauso auch für äh, eure Praxis sehr, sehr wichtig. Your ignorance or the practitioner's ignorance not limited to that misunderstanding. It is, will be more arrogance due to your result-oriented or expectation kind of thinking. Also eure Unwissenheit, die da mit reinspielt, also das ist eher auf eure resultatorientierte Denkweise mit Erwartungen verknüpft zurückzuführen. That means you are not patient enough. Das heißt, du bist einfach nicht geduldig genug. Otherwise also, you are very, very good. Ansonsten wirst du sehr, sehr, sehr gut. But you never appreciate it because you always appreciate your mistakes. Aber du schätzt das nie, weil du immer deine Fehler nur schätzt. It's the worst thing in humankind. Das ist das Schlimmste in der Menschheit. You don't have compassion. Du hast kein Mitgefühl. You don't have loving kindness. Du hast keine liebende Güte. So together with, with mindfulness, you have to appreciate, you know, you must try to find a reason to be glad under any circumstances, so be happy with this slow development of the mindfulness. Also zusammen mit der Achtsamkeit da musst du einfach Möglichkeiten finden, dass du in jeder Situation froh und zufrieden bist, so, um, ähm, dass du da ähm, deine Entwicklung entsprechend fortschreitest. Whenever you sit, you get this viewpoint, whenever you get this outlook, meditation is just a hobby. Wann immer du da diesen Standpunkt bekommst, diese Sichtweise, da ist Meditation dann einfach nur ein Hobby. Otherwise it's a regimentation, self-torturing. I feel very sorry for such yogis. Ansonsten ist das so eine Einengung in Regeln verstricken und das ist wirklich eine Selbstfolter und äh, solche Yogis, die tun mir echt leid. But this is not Nibbana, eh? this is not the final goal. This the attitude, this must be your uh, view. It must be your... This is not the final goal, this is your methodology, this is your outlook, this is, must be your view. Also das ist nicht deine Methodologie, das muss deine Sichtweise sein, das ist deine letztendliche um, ähm, Sicht. Some American yogis used to say, you have to be anagami to understand this principle. Also amerikanische Yogis haben gesagt, du musst anagami sein, um dieses Prinzip verstehen zu können. Till that they can't verify, it, till that they can't comprehend the situation, that is the trap in the Mara. Bis dahin könnt ihr das nicht verifizieren und das ist die Falle in dem Ganzen. So therefore don't be result oriented, don't be impatient. Always try to see positive side or reason to be glad in your meditative life, in your mindful life. Also seid da nicht resultatorientiert oder kommt mit irgendwelchen Erwartungen äh, daher in Suche nach Fehlern, sondern ähm, versuche da einfach froh zu sein und genieße das und schätze das, was du da in der Meditation und an deinem meditativen Leben in jeder Situation da Gutes hast. So, the day you learn this hobby, you will understand, then onward no future planning, then onward no disappointments, then onward no appointments also. Also an dem Tag, wo du dieses Hobby verstehst, da, von da an wirst du keine zukünftigen Pläne mehr haben, du wirst da keine no future planning whatsoever. No future planning, no disappointments, no appointments also. Also da hast du keine Enttäuschungen und äh, also und hast auch keine Termine mehr dann. The, the common sense, the, the way to explain your sankhara is now reducing. Also der gesunde Menschenverstand, also wie du deine Sankara da entsprechend erklärst, das wird dann reduziert. So whenever the amount of Sankara that mental formations are reducing, the consciousness which was so far uh, association associated with the sensuous pleasure go deeper and deeper into mindfulness. also wenn die mentalen Informationen das Ganze äh, reduziert wird und Sanskara, was äh, so weit weg war, das, das äh, Ganze geht dann tiefer und immer tiefer in die Achtsamkeit rein. If you are not mindful, if you do not know this principle, Sankara is the leading aspect of the consciousness, it is a misleading aspect also. Wenn du nicht achtsam bist, dann ist der äh, Sanskara wirklich der irreführende ähm, Aspekt ähm, vom Bewusstsein. The day you understand not to let Sankara to take, uh, take, you right, take you for a ride, must be mindful, then the consciousness uh, come into the more spiritual side, more to the uh, one point at the side, more to the concentration side, and you are the first person to understand as well as to get the benefit of it. Also an dem Tag, wo du verstehst, dass du nicht zulässt, dass die Sanskara da auf dem Karussell warten, dann wirst du wirklich derjenige sein, der den größten Nutzen davon hat, dass du die Konzentration des Geistes hast und dass du diese ähm, Konzentration auf einen Punkt ähm, etc. erfahren kannst. But anyway, the Sankara is pulling back you to the known area and uh have developing a fear to the mindfulness area, unknown area, that indicates our mind has a tendency to go in search of stress. So go in search of tension and go in search of frustration. Sanskara die führen dich trotz der Achtsamkeit immer wieder da zurück und das Bekannte, weil da die Angst davor da ist, vor dem, was unbekannt ist. Und das zeigt einfach die Tendenz des Geistes, dass da immer die Suche nach Stress da ist, dass die ähm, Suche nach ähm, Schwierigkeiten oder Problemen da entsprechend da ist. The good part of it is that everything is within your control. If you wish, you can go to frustration. If you wish, you can go to mindfulness. So this is a bifork road and you have to understand each and every moment how much clear comprehension you must have. Das Gute ist, das ist alles unter deiner Kontrolle. Du musst da einfach ganz klar verstehen, du hast die Wahl. Du kannst da entweder in den Frust reingehen oder du kannst ganz normal in die Achtsamkeit gehen. More and more you go to the side of the mindfulness, you feel solitude, you feel contentment, you feel happiness. When and where you become socialized, when and where you associate the past, when and where associate the future, when and where associate other places, you are fertilizing Sankara. Je mehr um, du da in die Achtsamkeit ähm, reingehst, umso zufriedener und glücklicher wirst du sein und mehr im Frieden sein können. Could you repeat the last bit? Uh, two aspects I mentioned. As far as Sankaras are powerful, you are socializing. You are in the past. You are planning future. You think about other places. The, yes, you may translate that. Also, so, äh, solange die Sanskara da sehr kraftvoll ähm, Macht haben, da bist du irgendwie in der Zukunft, in der Vergangenheit oder du denkst an andere Orte und bist irgendwo anders zugange. As an alternative, whenever you associate with mindfulness, you, the solitude appear like a loneliness. Und äh, so, du da diese ähm, Achtsamkeit das, äh, praktizierst, also da ist ähm, da ist so, dass diese Alleinsein wie eine Einsamkeit ist. And the uh, pleasure and the contentment, though, you appear like you are unsocial. Und dann scheint das so zu sein, dass diese sinnlichen Wahrnehmungen, äh, dass das irgendwie, ähm, dass du dann unsozial seist. So that is the point you need, sampajanya, understanding this by four crore and how much you prefer sanskara and the frustration and the tension and the uh, stress. Und das ist der Punkt, dann zu verstehen, dass du, wie viel du da wirklich Sanskaran, den Stress und den Frust, Enttäuschung etc. da selbst kreierst. You must be given the Nobel Prize the way you select the Sankara. Du musst echt den Nobelpreis dafür kriegen, wie du dir die Sanskara so aussuchst. It is giving so much of stress, it is giving so much of tension, it is giving so much of frustration. Still, most of the time, you give your vote to the Sankara. Das gibt so viel Stress, Anspannung und äh, Frust, aber meistens ist es so, dass du der Sanskara da äh, die Züge überlässt. Even someone managed to show it to you, you will consider him as an enemy, he will consider you will consider you get cornered, so therefore you are happy to listen unmeditators' opinions rather than Aryans and meditators. Äh, selbst wenn dir das jemand aufzeigt und da fühlst du dich in die Ecke gedrängt und irgendwie, dass dir immer auf die Füße gedreht ist und deswegen wirst du lieber denjenigen zuhören, die Meinungen von denen, die nicht äh, meditieren, statt denen, die da entsprechend Erfahrung drin haben. So with respect to that point, the Putujana, the commoner, is so varietal in entertainment, is so party-going. When compared to an Aryan, Aryan is so boring, is so monotonous, so solitude, so peace of mind, so contented. Also wenn man das Ganze vergleicht, also was so der gewöhnliche Mensch ist, der da ständig Unterhaltung braucht und immer wieder auf irgendwelchen Partys zugange ist und gar nicht genug kriegen kann. Und naja, wenn man das dann vergleicht mit demjenigen, der, der erfahrene ist, da in der Meditation, der da so langweilig ist und ständig alleine und sich in Einsamkeit und so weiter übt. So whenever you go to the developed countries, a person like me born in the poor country, when I go to developed countries, so whole day I can wait at the airport and see this drama. Also wenn ich äh, zum Beispiel so in ein Entwicklungsland gehe und ich bin ja in einem armen Land zur Welt gekommen, wenn ich da so an den Flughäfen sitze, da kann ich überall dieses ganze Drama wahrnehmen. I can look at the television and entertain whole day. Ich kann den Fernsehen anschauen und kann mich da den ganzen Tag lang unterhalten. Which is so obvious. So therefore, whenever you see through this eye, through this magnifying glass of mindfulness, the world is so beautiful. Das ist so offensichtlich, wenn man durch dieses Auge da schaut, durch dieses Auge, diese Lupe um, ähm, der Achtsamkeit, da ist die Welt so wunderschön. How much they are so sorting after, searching after the stress, the tension, the frustration. Und wenn man dann sieht, wie sehr die nach, nach dem Stress, nach der Anspannung, nach diesem Flucht, nach diesem Frust regelrecht suchen. So if you understand this, if you know the, the, how to weigh this situation, the simple advice is when and where you sit and meditate, when and where you do walking meditation, when and where you uh, be try to be in the mindful in the day-to-day -day activities, try to keep the attention, keep the awareness, keep the mindfulness in your body, so much so you are the winner. Wenn du das verstehst, was du da machst, also wenn du dann meditierst und du sitzt meditierst oder du machst die Gehmeditation oder selbst bei den, deinen tagtäglichen Aktivitäten, wenn du da einfach deinen Fokus auf diese Achtsamkeit legst und das Ganze ähm, verstehst, was dabei ähm, passiert, ähm, dann bist du da schon der Gewinner. If the thought moments are increasing, so to say, within one hour, uh, your number of thought moments or seconds or minutes you are living with your body in walking, in sitting, and day-to-day -day it is increasing. Whenever you understand this in a proper way, it is more pleasurable than Nibbana. Wenn diese Gedankenmomente, die da zunehmen in der Achtsamkeit, was du da erfährst in Bezug auf den Körper, ob du sitzt oder ob du EEG Meditation machst oder in den tagtäglichen Aktivitäten, wenn diese Gedankenmomente diesbezüglich zunehmen, dann ist das ein größeres Vergnügen als Nibbana is the highest respect you can give it to the Buddha, this is the highest respect you can give it to the Dhamma, this is the highest respect you give to the Sangha, this is the highest respect you give it to your own morality. Das ist der höchste Respekt, den du dem Buddha erweisen kannst. Das ist der höchste Respekt, den du dem Dhamma erweisen kannst. Und der höchste Respekt, den Sangha erweisen kannst. Und auch der höchste Respekt, den du deiner eigenen Moralität erweisen kannst. whenever you are proceeding, whenever you are advancing along this way, that means more and more mindful on your primary object, not only this uh, hobby-like mm, facility, not only the respect to the Buddha Dhamma Sangha, there is a change, there's an evolution, there's a metamorphosis, metamorphosis happening on your primary object, you are bound to see within a very short time. Wenn du da weitergehst, nicht weiterentwickelst auf deinem meditativen Weg, ähm, dann ähm, ist eine Veränderung, die da eintritt und das ist eine regelrechte ähm, Metamorphose, die du da innerhalb von ähm, kurzer Zeit sehr wohl erfahren kannst. Whenever the teacher going to guess, now the yogi is no increasing the thought moment of, uh, thought moment of mindfulness, more reporting about the thought moment of mindfulness, more facilitating it, then advice to him or her try to associate primary object very immediately, very closely, very uh, diligently. So, sobald das um, der Fall ist, could you repeat that one again? Whenever the teacher guess that uh, yogi is more to the mindfulness and how to report the positive side of the mindfulness and promoting his or her to see mind, uh, the primary object very closely, very immediately and very diligently. Also sobald uh, also der Lehrer da vermutet, also dass der Yoga, Yogi da immer mehr in der Achtsamkeit äh, drin ist, ähm, dann äh, versucht er das entsprechend zu fördern, dass das ähm, Primärobjekt, dass da immer mehr ähm, der Fokus äh, drauf ist und dass das dann immer ähm, näher ist sozusagen. Before meditation come up to that level, before meditation advance up to that level, if you are going to search detail of the primary object, you are utterly at fail. what's the last one? Before you come maturity of that meditation, with the meditation become advanced, If you are going to see details of the primary object, try to be close with the primary object. It's a failure, it's a devastation. Also bevor äh, da wirklich dieses Fortgeschrittene auftaucht mit der Meditation, dass man sich entsprechend entwickeln kann, dann ist das, äh, man versucht da mit dem Primärobjekt immer dran zu bleiben und das, das klappt dann zu Beginn einfach nicht so. So this sphere, this part or this jump, the Buddha says, changing your consciousness from the sensuous sphere to the materialistic sphere. Also, diese, ähm, also diese, dieser Sprung, also das, was der Buddha betrachtet, da rauszukommen aus dieser ähm, Sinnessphäre ähm, hin zu der ähm, materiellen Sphäre. From the ex, uh, existence point of view, from the becoming point of view, this is you are shifting from karma bhava to rupa bhava. Und von diesem existenziellen, ähm, von diesem Werden, von diesem Entstehen, ähm, da gehst du über von karma bhava zu rupa bhava. In meditation jargon that says you are now away from five hindrances, you can keep the primary object vivid, it's a great achievement from this bhava or existence point of view. Und in der Sprache der Meditation, dann heißt das, du bist da jetzt ähm, hin, ähm, du bist da jetzt drüber hinausgegangen über diese fünf ähm, Hindernisse und ähm, von diesem von diesem Baba, von diesem Entstehen, da ist das eine große Leistung. If your mindfulness is going to take more refuge on your primary object, if your mindfulness is going to take more refuge on your posture, sitting, walking, instead of the indulgence of the sense pleasure. That is the way we overcome five hindrances. Also sobald ähm, da ähm, dein Geist auch der Achtsamkeit da mehr der Fokus liegt auf dem Primärobjekt oder ähm, praktisch auf der Körperhaltung beim Sitzen oder Gehen oder was auch immer du tust, wenn da dieser Fokus mehr drauf ist, dann ist es das, was wir als das Überwinden der fünf ähm, Hindernisse bezeichnen. If I am to cite another quotation from the Buddha, whenever you are in the karma bhava, that means whenever you are in the sensual sphere, that's called karma guna. And whenever you become renunciated and go and sit and start walking meditation, the, all the karma guna memories appear like karma sanya, that's memory of your sensuous sphere, past, future, other people, other places. These karma sanya are the one we call nivarnas, hindrances. Also jedes Mal, wenn du in diesem Karma Bhavatman bist, also ähm, praktisch in dieser Sphäre mit den, ähm, also mit den ähm, Sinneswahrnehmungen, und äh, dann, wenn du das entsprechend, also du kommst dann in das um, ähm, Karma Guna, Karma Guna heißt es again. Genau. The Karma Guna replaced by Karma Sanya. Und das Karma Guna wird dann ersetzt durch das Karma Sanya. The Karma Sanya are the one we call Nivaranas or so hindrances. Und das ist das, was wir als Hindernisse bezeichnen. We try to replace Karma Sanya with the help of your primary object. Wir versuchen das mit Hilfe unseres Primärobjektes zu überwinden. So it is happening very slowly, uh, at the beginning full of Karmasanya, and more and more you become skillful in mindfulness, slowly, slowly you can see the thought amount of thought moments on the material, primary object is increasing so much so you are doing away with karmasanya or nivaranas. Also das passiert also sehr langsam zu Beginn, aber irgendwann nimmt der Momentum dann zu und dann das, äh, geht das immer schneller und leichter und dann kannst du entsprechend dann diese Hindernisse dann loswerden. This need a lot of explanation, but uh, in order to uh, go forward, I would say, when and where you learn how to shift from the kama sanya to the rupa or primary object, you get more and more chances to be face to face with your primary object. Also es braucht eine Menge Übung gerade zu Beginn, aber ich würde sagen, wenn du dann um, weggehst von Karma, also Sunya zu dem um, ähm, Karma Rupa, um, da ist dann immer mehr um, der Fokus auf dem Primärobjekt. So you have more chances to understand the manner, the shape, the natural characteristics of the primary object. That means you are about to see it's evolution, it's changing, it is metamorphosis. Und dann kannst du das auch mehr wahrnehmen, was da die Form oder die Gestalt deines Primärobjektes angeht und da kannst du entsprechend die Evolution, die Entwicklung des Ganzen dann wahrnehmen. Naturally it says, at the beginning the primary object is gross, when and where nivaranas or kamasanya reduces, when and where mindfulness gains the ground, it becomes subtle, and ultimately it becomes subtlest. Also man kann sagen, zu Beginn ist das Primärobjekt eher grob, aber wenn diese Sinneswahrnehmungen dann reduziert werden, um, ähm, dann, um, ähm, also wenn die Achtsamkeit entsprechend zunimmt, dann ist es so, um, ähm, dass das dann entsprechend subtiler und immer subtiler wird. When it becomes subtle and subtlest, your main task must be not to add anything, not to fabricate anything, not to storytelling, just facilitating this calming down process. Wenn das subtiler und immer subtiler wird, dann ist das wichtig, dass du denen nichts irgendwie zufügst oder irgendwelche Geschichtenerzählereien oder irgendwelche Kreationen dich da verfängst, sondern dass das einfach um, ähm, als solches lässt. Then the material form will be replaced by finer material form or no material form. Dann wird die materielle Form von einer feineren materiellen Formen oder von keiner materiellen Form ersetzt. So this is the way the consciousness goes deeper and deeper into, we can, speak and say, your mm, mind. Also so geht das Bewusstsein tiefer und immer tiefer, wir können sagen, in deinen Geist rein. Outermost layer is the, the sensual sphere. Und also die Schicht, die am äußersten da ist, ist, das ist die sinnliche Sphäre. when you go deep, you take refuge of the form sphere. Und wenn du dann tief gehst, dann nimmst du Zuflucht in der Formsphäre. Still when you go still deeper, you go to the finer material or no form kind of a sphere. Also wenn du noch tiefer gehst, dann gehst du zu dem feinen Material, um, beziehungsweise zu dem, wo kein Material, Materie da ist. Each and every person have all the three layers. Which one you dwell decides who you are. Also jede Person hat all diese Schichten, aber auf welche du verweilst, das entscheidet dann, wer du bist. So it's a birthright of a human mind, have three layers of consciousness, but uninstructed commoners are living in this sense sphere. That's where, where you have the tension, frustration, and all the kind of uh, cutthroatism, one-upmanship, dirty things are happening. Also es ist im Geburtsrecht. Jeder Mensch hat diese drei Sphären, aber der gewöhnliche Mensch ist eben für gewöhnlich in diesen Sinnessphären ähm, drin und da passiert der Frust, da wird Anspannung und Enttäuschung und all das ähm, kreiert. When and where you take the refuge of your primary object, you are leaving aside this sense sphere and entering into the form sphere and so much so you are free from uh, transgressional kind of defilements as well as obsessional kind of defilements. du da Zuflucht nimmst in Primärobjekt, dann uh, was du immer freier von diesen sinnlichen um, Wahrnehmungen, could you repeat the last part again? When and where you go in deeper in the consciousness, you are leaving aside the sense sphere, you enter into the matter, that means you are doing away from the transcriptional defilements as well as obsessional kind of defilements. Da gehst du in die Materie rein, also gehst in diese Form rein und dann ähm, lässt du das eher los, was diese ähm, Verschmutzungen angeht, die legst du dann ab. So that is a, that's a very great achievement and once that you take refuge of this form sphere, when you ab- observe very closely, it will give rise to the very subtle form or subtle material sphere. Das ist eine sehr große Leistung und wenn man das schafft, ähm, dann gibt es ähm, eben, dann ähm, verschwindet die Form, beziehungsweise das äh, geht rein in diese ganz, ganz subtile ähm, Sphäre. For a beginner, it may take days, sometimes weeks, sometimes months. Also für einen Anfänger braucht es vielleicht Tage, manchmal Wochen, manchmal gar Monate. But when you become familiar, when you become master, that all stages can take place within few seconds. Aber wenn du dann damit vertraut bist und das meisterst, dann können diese paar Stadien innerhalb von ein paar Sekunden eintreten. Even if you are advanced yogi, even if you are a familiar person, always you have to start like a beginner and go through these stages in order to make your history, in order to make your memory uh, realistic. Selbst wenn du da fortgeschritten bist als, als Yogi, du musst da jedes Mal einfach entsprechend ähm, wie ein Anfänger herangehen, um das äh, Ganze zu wiederholen und entsprechend ähm, realistisch zu gestalten. So with one remark, I would like to sum up the today's talk. The remark is, as far as you are appreciating sensuous world, you can't experience form sphere and the finer form sphere. Also mit einer Bemerkung möchte ich äh, den, das Gespräch von heute Abend dann ähm, beenden. Ähm, solange du diese Sinnesphäre äh, schätzt, dann kannst du diese Formsphäre ähm, nicht schätzen können whenever your meditation is successful and whenever you are dwelling on the matter form or the form sphere, that means with the primary object, no sensuous, no sensuous sphere can disturb you. You can understand finer material sphere because your mind is occupied with the matter or form sphere. An dem halt deine Meditation erfolgreich bist und ist und du da dich mit der Formsphäre befasst, dann ist, äh, verschwindet diese Sinneswahrnehmung oder Fokus darauf und dann kannst du das auch ähm, schätzen, diese subtileren ähm, Formen zu haben und diesen Fokus auf der Materie zu haben. Whenever you become skillful in the material form and go to the very subtle state, you are completely cut off from the sense sphere, cut off from the form sphere, only you can experience fine material sphere or no material sphere. Und wenn du da äh, ganz äh, befähigt drin wirst und das entsprechend weiterentwickelt, dass du da weggehst von diesen Sinnesempfindungen und dann sogar auch darüber hinausgehst, über diese Formsphäre und dann ähm, kommst du dahin in diese materielle und sogar dann auch in diese ähm, nicht materielle ähm, Sphäre und diese ganz ähm, subtilen Formen. you can go through only through the methodology, it is not an accident. Also du kannst da durchgehen durch diese Methodologie, das ist kein Zufall. And the sense here we call in the Western psychology, the consciousness and uh, matter and the subtle matters we call subconscious. Also um, das in der, in der modernen, also in der westlichen Welt, äh, wird das der äh, bewusste Verstand, das sind die Sinneswahrnehmungen, diese Formsphäre, das ist der, das Unterbewusstsein. So within one person, three people living, also, you ja. must understand how to from gross to the subtle, subtle to the subtlest. More and more you go there, at the subtlest point, each and every one equal. Also man muss verstehen, da in einer Person, da leben drei Personen drin und dann, wenn man da entsprechend durchgeht, dann geht man von der gröberen immer zu der ähm, ganz subtileren Ebene und äh, das kann man dann entsprechend so verstehen. So after the Sigmund Freud, the Carl Jung introduced this as the universal unconscious. Und nach dem Sigmund Freud hat er ähm, Karl Jung das entsprechend als das ähm, universelle Unbewusste bezeichnet. Zen Buddhism call it is the Buddha nature. Und Zen Buddhismus bezeichnet das als das Buddha Wesen. Every person is having the Buddha nature, but they don't take time to go into that. They are quite obsessed with the sense fear that is the reason for suffering. jede Person hat dieses Buddha-Wesen, nur die Leute, die sind ganz besessen von diesen und das ist der Grund für ihr Leiden. So understanding this, please take time and please sharpen your mindfulness how to start from the sense sphere to the, go to the form sphere and go to the finer form sphere. That is the best compassionate thing you can do it for yourself. With that remark, I would like to sum up the talk today. Thank you very much for listening. Das zu verstehen ist, ähm, da wirklich klar zu werden, dass du da die Achtsamkeit walten lässt, dass du ähm, dahingehend äh, wegkommen kannst von dieser Sinnesphäre hin zu der Formsphäre und dass du äh, darüber hinaus in diese ganz ähm, sub, äh, subtile Materie-Sphäre gehen kannst. Und mit dieser ähm, Bemerkung möchte ich ähm, das Gespräch, den Vortrag für heute Abend beenden. Sadhu, sadhu, sadhu. A very quick question. The transitional and obsessional defilements. Transitional obs- uh, defilement, there's nothing called. There's no such thing. Did you not say something about it? transgressional. Transgressional. And they go away when one goes from the karma, from the sensual to the form sphere. Thank you. karma uh, guna, what is meant by karma Diversity, diversification of the sense sphere. Karma guna.